giza eskubideen aldetik beti aktualitatea aberatsa dago. Goizuntan, Parisen hainaiz, uh, goizuntan kaleratu du Amnesti Internazionalek hemen eh, eh, frantzian eh, bere urteko, eh, bimila eta amabi urteko txostena, baina ez dugu horaino aipatzen ahal gau arte. Oan, eh, bestaldi batez aipatuko dugu. Malurusti, eran ezake, alere bat ira asko gai beti eta bi gai egungo, elkarrekin eh, lotuak direnak, Mali erialdeko egoera iluna, krisisa, lehenik, eta gero armen komertzioa hobeki kontrolatzeko hitzarmen berri bat izanen baita. Baina biak elgarrekin lotuak dira, azkenean. Mali, lehenik. Zeren Amnesty Internationalek aleratu du uh, uh, txosten berri bat joan den astean. Mali, Trichicha, euh, Bostila Bete, hori du euh, tituloa eta mintzatu naiz goizuntan, prezeski, hori, um, um, lan hori, egin duen ikerlariarekin, hola deitzen dira, Amnesty International, Salvator, Zaguez, eta hemen uh, Parisen, eta galdetu diot, eh, zointziren uh, ardatz uh, nagusienak, uh, aipatu behar nintuenak, egun, egungo kronikan, beraz, Egan eh, dau lehenik, ogoi urtez eh, bake politikoa ezagutu du, eh, Mali herrialdeak, eta krisisa larriena dela, oaiko hori, azken berogoi urte, urte iso eginez. Iparaldean, Mali den iparaldean talde armatuak, jazartu, asko talde armatuak, ez ditut denak jeretasunak emanen zenta batzu dira tuaren, gebedak izu emezela, eta beste batzu islamistak eh, akmi delakoa um, alkaidari lotua dena. Beraz, talde armatuak jazartu dira iparaldean eta lurralde osoa kontrolatzen dute. Horait, eta deitua dute uh, eh, azauad eh, lurralde hori, iparaldea, uh, maliko iparaldea. Ge, eta gero bestalde, geroztik bamako hiri nagusian, eh, uh, maliko hiri nagusian, golpe armatua izan da, martxuaren ogoita batean, amadu zanogo kapitainak eginik, eta baztertu du orduan, amadu tumaniture uh, lendakaria. Hala, hola, bi, uh, eh, eh, krisisaren bi eh, zatiak uh, bezala, hola, horreita uh, erazilitut. Gero, giza eskubideen urraketak horiek dira gure uh, gaia bereziki. Eta alde guzietarik, eh, du eraz, um, delako, um, amnestik delako txosten hortan, Um, eta um, gizaz buiden eta maliko armadak, eta ere talde armatuek eh, iparaldean egi, egin ituztela, maliko iparaldean biztanda. Lehenik, beraz, giza eskubideen uraketak eh, maliko armadak eginik. Golpe militararen eh, aurka zirenak, Euh, preso eman dituzte, batzu dio ere, eta legezkampo biztanda, eman dut izen bat, eh? ala nola, oposizioko, oposizio politikoko, abogado oia, kasun tapo, hori da, mm, txosten hortan, eh? izen datua. Eta talde armatuei gerla egin naiz, beraz, maliko iparalean, han ere, euh, maliko armadak, beraz, uh, eh, eh, soldadoek, eh, eh? dio eta hil dituzte tuareg gizon batzu, eta ere hil abere ah, uh, andana bat, eh? uh, antuareg horiek, badak izo hola bizidira, eh? mugituz eta uh, hartaldeekin. Eta zauritu ere, eh? uh, amabi pertsona bederen, delako, erren edut izena, kel ezuk, izen uh, zailak baitira, deitu akampa toki batean, toareg uh, eh, akampa toki batean, kidal iritik urbil. Ara, denak hola, uh, irakurtu nahi baduzue hori amnesti.fr uh, webgunean, irakurtzena luzue beraz txosten hori, eta izenak, eta uh, den, hor dira. Gero, talde armatuek, orai aipatu nuen, beraz, maliko armadak, eh? ekin uh, urraketak, Edo, talde armatuek ere, maliko iparaldean, asko, asko, uh, urraketak, eskubiden urraketak, egin dituzte, eta ere, errandaut, uh, Salvatore Zagoezek, orai ere segitzen direla, bereziki, emazten bortxaketak, benan, uh, uh, asko asko eh? batzutan uh, batzutan uh, eh, sonbait uh, eh, gizon armatu eh? elgarrekin ere edo batzutan uh, ere maiten dituzte uh, urrun beren, uh, beren uh, akampatu kirat eta bortzatzeko batzutan eska gazte gazteak ere hama bost hama sei urtetakoak bereziki bilirien inguruan menaka eta gau, beraz, um, maliko iparaldean asko kasu beraz, batzutan isilik ere, ez dituzte denek eh, kondatzen nahi emazte horiek, ez dituzte, bestanda, denek kondatzen ere, eh? bortzatze horiek ahalgez, ez mintzatu nahiz, eta um, bamako irian entzun dituzte beraz, eh, amnestiko bi ikerlariek, zenta behar bada, eh, pentsatzen zuen, nola, nola dazkite olako kasuak, bamako irian entzun dituzte emazte ieslariak, Ara, eta lekuko tasunak hola bildu. Eta Salvatore Zagoetzek erran daud beraz errazu bereziki uh, eh, germen garantitzua da orai ere segitzen direla eta jakin dute segitzen direla oraino. Gero emaztez bestalde, hau soldadoak, tuarek talde armatuetan eta ere islamiteetan, Eh, asko haur direla, ama lau, ama bi urteko aurrak, armekin, eta delako checkpoint, uh, eh, eh delakoen uh, eh, zein zen, hiri, iparaldeko hiri handietan. Ara, gero, igar, irugarren, urraketak ere, beste gauza bat, bizi moldeen, aldatzea eh, bortxaz erranezake. Zenta bedeziki hori beraz txostenan irakurri dut, endankien, antzarri din, et, eh, eitu eh, talde armatu batek, eta akmi delakoak ere, emaztei jantzi luzeak, besoak eta burua gordez eta em, bortxaz galde egiten dituzte, gizonei alkoholik ez, biztanda, eta uh, otoitza e, asko egitea biztan ere. Eta horiek uh, lekukotasunak beraz uh, asko hiri handietan eh, edo hiri handietako ieslariek, eh, kondaturik Kidal, Tombuktu, Gao hirietako ieslariek kondatzen dituzte horiek. Eta ere, um, beste eh, urraketa batzu, zenta hori da biztan da um, eh, eritzi ekspresioa um, molde batez, eh, zure jantziak. Benan ere, um, eskolak, ospitaleak, ostatuak, uh, eh, suntzitzen dituztela, eh, delako iparaldeko hiri horietan. Ieslariak aipatu ditu jadanik beraz badira, hamar milaka edo ere eran eun milaka neok ez daki zonbat. Euh, lau eun edo bosteun mila eh, eh, diote, eh, eta batzu, uh, batzu mali egoaldean, eto tombuktu, mm, et, tombuktutik tik euh, euh, bamako edinagusira dinak, edo, edo ondoko errietan, Mauritania, Burkina Faso, e, Niger, hola, eh, eta orduan bistanda, eh, diatekolik e, ez, ur eskasa, eskolarik ez, eta ere, jadanik e, errialde horietan, Uh, goxetegia hein, da, aldetik orduan, oraino, uh, dira uh, uraketa horiek. Ero, um, ez luzatzeko sobera, amnetziren galderak zoin dira. Eh, dener, eh, eta mm, maliko armadari, eta eh, talde armatuaz ere, gende zibilak eta bereziki bistena aurrak, emazteak, errespetatzea, Genevako konbentzioak errespetatzea, gende zibilen... Eh, protekzioa galde egiten dute konbentzio horiek uh, aspalditik, eh, mila bederatzea honte berroita bostean eh, bigarren uh, uh, bigarren gerla mundialaren ondutik ziren horiek. Beraz, armen arazoa ere agertzen da hor, konflikto hortan. Nondik dituzte hainbeste arma maliko talde armatu horiek e, libiatik bereziki. Hala esan daut eh, goizuntan uh, libiatik, uh, batzu ziren uh, kadafiren uh, zaitzen, bakizu, talde bat eta asko, asko arma ekarri dituzte berekin, ies egitean, e, beraz eh, marirat itzultzean. Eta dakigun bezala gure gobernamenduek e, frantziak bereziki errusiak e, eta txinak ere saldut zituzten armak e, asko eta asko kadafiri. Orduan armen komerzioa mugatu behar da mundu zabalean. Eta baita espadakoa da hori giza eskubiden errespetatzeko. Amnesty Internationalek eta ere uh, beste elkartek, eh, akat, gehiztinoak dira, CCFD ere, Oxfam, borroka hori segitzen dugu, ama urtez orai, eh, behar da, eh, pazientzia. Eh. Eta um, azkenean, eldu den ustailaren bilan, eh, aipatzen dut, ustailaren bilhazte, ama bostegunez, nazio batuek landuko dute, <clears throat> markatu, itzarmen berezibat, uh, eh, universala izanen dena, eh? itzarmen berezibat, armen komertzioa, importatzea eta uh, eh, lenak, eh? eta um, mm, artekoare de, de horiek ere. Beraz, armen komertzio hori mugatzeko eta kontrolatzeko, zenda ez da oraino, eh? ez da bat ere horako uh, mugarik ez kontrolatzerik. Zer egiten aldugun, beraz, hori da, Eh, il avait gure ekintza. Izen petu aldo zuen, itzarmen horren alde, beraz amnesti.fr edo amnesti.es espainian, eta ere uh, txartel bat zua dira, eh, um, um, alde batez duzue uh, eh, hauk bat uh, arma batekin, uh, eta sudan herrialdean hartua entre les mauvaises mains, hola deitua da, un commerce irresponsable des armes. Eta txartela hori igortzen aluzu ere, eh, frantzian atzeri aferen ministroali. Eh, gaun ministroa, gizaki osoak behar du hitzarmen azkar bat, armen xalerostearen mugatzeko. Hala, hori, e, txartela hori galde giten aluzue, edo um, doni madero izuneko edo baionako talde, edo miarritzeko ari ere, iru talde dira hein, eh, um, kostaldean. Beraz, uh, eh, galde giten edo niri telefonoz 06 sortzi iru, sortzi bost, ama iru eta goita lau. Ara, bestalde bat arte, mil esker.